Հենց այդ քավության նոխազի վիճակում է հայտնվել բուլղարացի մեր գործընկերուհի Տիլիանա Գայթանջիևան, ով խիզախել է լրագրողական հետաքննությամբ բացահայտել արեմտյան հատուկ ծառայությունների հանցավոր գործարքներն իսլամական պետություն հորժորժվող ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Ինչպես արդեն նշել ենք, բուլղարական տրուտ թերթի աշխատակցուհին իր աղմկահարույց հրապարակումներում G3 է հանել արեմտյան մի շարք երկրների ինչպես նաև Ադրբեջանի Թուրքիայի երկերեսանի քաղաքականությունը Ալ-Քաիդայից հետո իր աշխարհագրական ընդգրկմամբ ու դաժանությամբ մերորյալ երկրորդ ճարիք դարձած Դահեշի դեմ մղվող պայքարում։ Հիմք ընդունելով անժխտելի փաստեր, Գայտանջիևան հանգել է այն եզրակացության, որ արևմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ ոչ այնքան սկզբունքային պայքար է մղում առանձնապես մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում ծայր աստիճան աղետալի դարձած այդ երևույթի դեմ, Որքան պայքարի երևութականությամբ նպաստում է նրա գոյությանը, այն իսպազնելով իր ինչպես տարածաշրջանային, նույնպես եւ աշխարհակահական շահերին։ Ահավասիկ այս համոզման վերջին թարմ ապացույցներից մեկը։ Սիրիայի կառավարական զորքերին օրերս վերջապես հաջողվել է ռուսական օթուժի աջակցությամբ վերացնել ահաբեկիչների կողմից դերել զոր քաղաքի գրեթե երամիա պաշարումը իսկ մինչ այդ արևմտյան կոալիցիոն ուժերը քաղաքի մերզակայքից ուղաթիռների միջոցով հապշտապ դեպի Սիրիայի հյուսիսային շրջաններ առավել ապահով վայրեր են փախցրել իսլամական խմբավորումների հրամանատարներին ու նրանց ընտանիքների անդամներին նպատակ ունենալով ոչ հեռու ապագայում նրանց օգտագործել այլ թեժ տարածաշրջաններում։ Բուլղարացի խիզախ լրագրողի հրապարակումներից պարզվում է, որ Դահեշի արմատական իսլամականները ինչպես նաև Աննուսրա ճակատի շագերտավոր ճափավոր ջիհադականները զենք են ստանում արեմտյան 15 հատուկ ծառայություններից։ Գործում է սպառազինության մատակարարման մի ծավալուն ու կուռ միջազգային համակարգ, որի մեջ ներգրաված են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Բուլղարիան, Չեխիան, Սերբիան, Ռումինիան, Թուրքիան, Անդրկովկասում Ադրբեջանը, Հարավ-Արևելքում Աֆղանստանը եւ Պակիստանը, Պարսից ծոցում Սաուդյան Արաբիան, Հորդանանը, Քաթարը, Աֆրիկյան մի շարք երկրներ։ Այդ բազմազգ հանցավոր սինդիկատն արևելյան Եվրոպայից Նախկին Վարշավայի պայմանագրի անդամ երկրների զինապահեսներում առ այսօր կուտակված եւ ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին չհամապատասխանող ու որպես այդպիսին փաստորեն անպետք ու ավելորդ դարձած խորթային արտադրության զենքն ու զինամթերքը կանոնավոր կերպով գրեթե ամենօրյա բարբերականությամբ փոխադրում է արաբական գառնան հերթական զոհ դարձած Սիրիա սպառազինելով հիմնականում միևնույն ահաբեկչական խմբավորմանը դահեշին։ Ընդ որում միջազգային փորձագետների կարծիքով այդ փաստաթղթերի իսկությունը որևէ կասկած չի հարուցում։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ Դիլիանա Գայթանջիևան Ադրբեջանի մասնակցությունն այդ համակարգին ներկայացրել է Truth 30 հուլիսի 2-ի համարում հրապարակված 350 դիվանագիտական չվերթեր ահաբեկիչների համար զենքով վերնագրով իր հոդվածում բացահայտելով այդ հանրապետության պետական մարմինների ուղղակի ներգրավվածություն իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում գործող նրա խմբերի շինուան գործում Անշուշտ ամենևին էլ գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը սպառազինության եւ զինամթերքների ոչ միայն խոշոր գնորդ է, այլև վաճառող, ընդ որում երկու դեպքում էլ չպահպանելով միջազգային օրենքները։ Սակայն բուլղարական մամուլի այդ հրապարակումը, որը թարգմանվել է շատ լեզուներով եւ լայն միջազգային արձագանք ստացել, ապացուցեց, որ աշխարհում եւ կոնկրետ Բուլղարիայում ադրբեջանական դեսպանատներն իրենց դիվանագիտական խողացածկույտն օգտագործում են ահաբիկ իշխերին սպառազինելու համար։ Հոդվածում անդրադարձ է կատարված հիմնականում Ադրբեջանի Silkway Airlines թարգմանաբար Մետաքսի ճանապարհ պետական ավիաընկերության կողմից դիվանագիտական բեռների քողի տակ Սիրիա, Իրաք, Աфghanistan, Պակիստան, Կոնգո, Բուրկինա Ֆասո եւ այլ երկրներ զենք ու զինամթերքի անօրինական եւ լայնացավալ արտահանման նուվաճարքին։ Պատվացագիրը նշել է, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանական ընկերությունը շարժվել է դիվանագիտական քողացածկույթով աշխարի տարբեր թեժ կետեր տասնյակ տոննաներ զենք եւ զինամթերք ուղարկելու համար։ Կոնկրետ խոսքը մի կողմից փոխաբերման կետեր հանդիսացող Բաքվի եւ Բուլղարիայի Սևծովյան Բուրգաս նավահանգստի, մյուս կողմից Սաուդյան Արաբիայի Էր-Ռիադ եւ Ջիդդա քաղաքների միջև կատարված թռիչքների մասին է։ Ի վերջո Զենքն ու Զինամթերքը հայտնվել են Ալ-Քաիդայի մասնաճյուղ հանդիսացող աննուսրաճակատի մարտիկների ձեռքին կամ աֆղանական թալիբների մոտ։ Բացի Բուլղարիայից Զենքն արտահանել են նաև հարևան Սերբիան, Ռումինիան եւ Չեխիան։ Գայթանջիևան մատնանշում է օրինակ ձերքի հակատանկային նռնական նետերը։ Ամեն դեպքում խոսքը վերաբերում է խորթային տիպի զենքու զինամթերքի, որոնք պիտանի չեն հյուսիսատլանտյան դաշինքի ստանդարտների համար։ Սոֆիան, Բուխարեստը, Պրահան արդեն անդամակցում են ՆԱՏՕ-ին։ Բելգրադը նույնպես այնտեղ է շտապում։ Մանավանդ նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի եւ վարչապետ Աննա Բռնաբիչի իշխանության գալուց հետո եւ տրամաբանորեն այդ երկրների կառավարիչներն ահավասիկ ազատվում են ավելորդ զենքից, ինչի դիմաց մեծ փող է վճարվում եւ չբացառում, որ այդ գումարներում նրանք եւս իրենց փայաբաժիններն ունեն։ Այլ կերպ ասած, Բուլղարիան, Ռումինիան, Սերբիան եւ Չեխիան փորձում են մեկ կրակոցով երկու նապաստակ խփել։ Մի կողմից այդ երկրներն իրենց զինապահիչներն ու արտադրական հզորություններն ազատում են, դրանք ըստ ՆԱՏՕ-ական ստանդարտների վերակառուցելու համար։ Մյուս կողմից իրացնում են հին արտադրանքը, այսպիսով իսկ աշխատավարձ են վճարում ձեռնարկությունների աշխատակազմերին եւ բացի այդ մեղմում են սոցիալական լարվածություն ամենաբարձր որակավորման աշխատողների շրջանում։ Գայթանջիևան նշել է նաև, որ Ադրբեջանի տեղափոխած զենքի մի մասը կարող է օգտագործված լինել Լեռնային Ղարաբաղում։ Մասնավորապես, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, հղում կատարելով բուլղարացի լարագրողի հրաապարակումները, Դիլիանա Գայթանջիևան հիշեցնում է, որ 2016 թվականին արձանագրվել է օթային ուղիով 150 տոննա սպիտակ ֆոսֆորի առակում Սերբիայից եւ Բուլղարիայից Աֆղանստան։ Վերալիցքավորման համար Բեռնափոխադրող օթանավը 4 ժամ կանգ է արել Բաքվի օթանավակայանում, ինչը հետաքնող լրագրողի խոսքով միանգամայն հասկանալի կասկածանք է հարուցում։ Բանն այն է, որ հենց այդ ժամանակ Ադրբեջանը Հայաստանի մեղադրում էր Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող մարտերի ժամանակ իբր թե սպիտակ ֆոսֆոր կիրառելու մեջ։ Բուլղարացի մեկ այլ լրագրողի Գեորգի Կոլարովի խոսքով, որ նա հրապարակել է Երևանյան վերել AM լրատվական վերլուծական կայքում, այն, որ Գայթանջիևան ուղիղ 10-ին է դիպել, իսկույն հասկանալի դարձավ Բուլղարիայում Ադրբեջանի դեսպանատան արձագանքից։ Հրապարակումից պարզվում է, որ դեսպան Նարգիս Աքիվկզի Գուրբանովան նամակ է ուղարկել բուլղարական զալամիներին իշխանություններին կոչ անելով հետաքննություն անցկացնել տեղեկատվության արտահոսքի կապակցությամբ։ Նա խոստովանել է, որ դեսպանատունը ենթարկվել է կիբերհարձակման, ուստի բուլղարական համացանցը սպասարկող կառույցներին հորդորել է հետևել իրենց հաշախորդների անվտանգությանը։ Այսպիսով իսկ դեսպանխանումն ընդունել է բացահայտված տվյալների իսկությունը եւ ստացվել է այն, ինչ սպասելի էր։ Դիլիանա Գայթանջիևային հերացրին Տրուտ թերթից։ Ակնհայտ է, որ բարբերականի սեփականատեր եւ գլխավոր խմբագիր Պետյո Բլիսկովը, ով Գեորգի Կոլարովի հավաստմամբ Բուլղարիայում սոցիալիստականից կապիտալիստական կացուցաձևի անցման շրջանի ամենահայտնի եւ ամենահարուստ վարագրողն է, մի շարք թերթերի գլխավոր խմբագիրը հարկադրված էր դիմել իր համար անչափ բարդ այդ վարմունքին, հեղինակազրկելով թե իրեն անձամբ եւ թե թերթին։ Հարց է ցակում, ով է հարկադրել նրան, չէ՞ որ նա շատ ուժեղ եւ ազդեցիկ մարդ է Սոֆիայում։ Ի պատասխան իր իսկ հարցի Կոլարովը մատնանշում է Տրուդի գլխավոր խմբագրի վաղեմի կապերը բուլղարական հատուկ ծառայությունների հետ, ինչի ուժով վերջիներս նրանց ստիպել են գնալ այդ քայլին։ Կոլարովի խոսքով մեջբերում եմ այն փաստը, որ Պետրո Բլիսկովն արագ հարստացել է տակավին անցումային շրջանի սկզբին, երբ այլ առաջատար լրագրողներ Բարիս Բոնիմաստով Սովի էին մատնված, միանշանակ մատնանշում են նրա սերտ կապերը բուլղարական հատուկ ծառայությունների հետ։ Այն ժամանակ նրանցից էր կախված տնաբույս միլիոնատերերի կայացումը։ Ու թեկուս ներկայումս նա եւ նրա նմանները շատ բաներում ինքնորույն են դարձել, սակայն չի կարելի ասել, թե լրիվ ազատվել են հետախուզության եւ հակահետախուզության իրենց գործընկերներից մեջբերման ավարտը։ Հատկանշական է, որ հրավիրվելով Բուլղարիայի ազգային անվտանգության գործակալություն, Գայթանջիևային հարցակնել են այդ հաստատության հատկապես հակահետախուզական վարչությունում, ինչի մասին նա հայտարարել է Armenpress հրատվական գործակալությանը եւ Երևանի Շանթ հերոստանգերությանը տված հարցազրույցներում։ Հարցականությունից հետո ըստ երևույթին սպառնալով հետևանքներով նրան ստիպել են մինչև օրվա վերջը դիմում ներկայացնել տրոթերթից ազատվելու մասին։ Գայթանջիևային աշխատանքից ազատելու միջադեպը տեղի ունեցել հոդվացի հրապարակումից գրեթե 2 ամիս անց, այսինքն խմբագրությունում եւ հակահետախուզությունում երկար տատանվում էին, թե ինչպես վարվեն եւ ի վերջո նրան ազատել են հենց Սիրիա կատարելի հերթական գործողումից առաջ, որտեղ նա պատրաստվում էր մերկացուցիչ փաստեր հայթայթել ասիական շուկաներում խորհրդային արտադրության զենք ու զինամթերք վաճառող արևելաեվրոպական երկրների ռազմաարտնաբերական համալիրների ղեկավարների մասին, գրում է Գեորգի Կոլարովը։ Երևանցի սոցիոլոգ Արմինե Ադիբեկյանի տեսակետով Սոֆիայում Ադրբեջանի դեսպանատունը փաստորեն ճնշում է գործադրել Բուլղարիայի արտաքին գործոս նախարարության վրա։ Վերջինս իր հերթին կապվել է երկրի հակահետախուզության հետ եւ պահանջել միջամտել Տրուդի խմբագրության աշխատանքին տաղանդավոր լրագրողին ազատելու համար։ Նրա կարծիքով նման միջամտությունը լիովին համապատասխանում է Բաքվում իշխող ահաբեկչական բնույթի դիկտատուրային, Բացի այդ, ասում է Արմինե Ադիբեկյանը, Ադրբեջանի դեսպան այլն տրանք չուներ, քանզի Դիլիանա Գայթանջիևայի հոդված հետաքննությունն անհարմար վիճակի մեջ է դրել նրան, ցուցանելով, որ թե դեսպանն ինքը եւ թե նախագահ Ալիևը խառնված են մի գործարքում, որը հանցավոր է ըստ բոլոր միջազգային օրենքների։ Նույն համոզմանն է նաեւ ինքը Դիլիանա Գայթանջիևան։ Նրա խոսքով մեջբերում եմ Այս ամինի հետևում կանգնած են ազդեցիկ դեմքեր եւ ոչ միայն Բուլղարիայում։ Այս հարցը անznական չէ, այլ վերաբերում է Ադրբեջանին, որն իր պետական ավիաընկերության միջոցով զենք է մատակարարում ահաբեկիչներին եւ այն երկրներին, որոնք ներգրավված են մատակարարման շղթայի մեջ։ Հավաստիացնում եմ, ասում է նա, որ Ադրբեջանը միջամտում է Բուլղարիայի ներքին գործերին։ Այնինչ պատահեց ինձ հետ, առաջին դեպքը չէր։ Ես ոչ առաջինն եմ, ոչ էլ վերջինը։ Մեջբերման ավարտը։ Ինչ վերաբերում է Բուլղարիայում Ադրբեջանի լիազոր եւ արտակարգ դեսպան Նարգիզ Գուրբանովային, ապա Գեորգի Կոլարովի տեսակետով նա արդեն ված դիվանագիտական վարկանիշ ունի։ Եվ երբ հավարտվի նրա մանդատը Սոֆիայում, ապա հազիվ թե ագրեման, այսինքն մեկ այլ պետության դիվանագիտական ներկայացուցիչին ընդունելու համաձայնություն ստանա որևէ երկրում։ Երևի թե բացի Թուրքիայից եւ Հյուսեյն Կիպրոսից։ Նրա համար առայժմ գլխավոր խնդիր է, թե Բաքվի տերերն ինչպես կգնահատեն իր, այսպես ասած, ոչ դյուրին աշխատանքը ներկայիս պաշտոնում։ Ոստի մինչ Սոֆիայում իր լիազորությունների ավարտը նա դեռ պետք է ճանա ու կարողանա շահել հայրենի իշխանավորների բարեհաճությունը։ Վերստին անդրադառնանք Արմինե Ադիբեկյանի գնահատմանը երևույթին։ Մեջբերում եմ։ Ոչ ԱՄՆ-ում, ոչ Մեծ Բրիտանիայում, ոչ Եվրամիությունում Քաղաքական գործիչները եւ դիվանագետները չեն կարող աշխատանքից ազատել լրագրողներին։ Ընթակարակը կարող են տահաճությունների տեղիք տալ, քանզի նման վարմունքը նշված փաստերի հաստատում կարող է համարվել։ Սակայն Բուլղարիան, ինչպես եղել է, այդպես էլ մնացել է խորհրդային 16-րդ հանրապետությունը, եւ այնտեղ հնարավոր են նման երևույթները մեջբերման ավարտը։ Անշուշտ Դիլիանա Գայթանջիևան բարձր արհեստավարության տեր լրագրող է եւ մերորյա իսկական հերոս։ Այն թեման, որով նա զբաղվել է իր հետաքննության ընթացքում, երևի թե ոչ այնքան կանացի, որքան որ տղամարդու գործը, որ ըստ էության առանձնահատուկ խիզախություն է պահանջում։ Թեկուս, ինչպես հայոց վիպերգության մեջ է Քերի Թորոսն ասում Սասունցի Դավթին, երբ նա փոքր ինչ կարկանում է հարսնացուի խանդութի վստահ կեցվածքից, արյուծը արյուծ է, Էգլինի թե ворց։ Եվ կամ ինչպես Արցախյան ազատամարտի տարիներին Հարյուրավոր հայ կանայք համալրել էին հայրենյաց պաշտպանների շարքերը, խիզախաբար մասնակցելով կենաց ու մահուկրիներին, դրոշակ դարձնելով խորիմաստ առածի ուժ ստացած այս падգամը։ Ոչ ոք եւ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել ինձ, ասում է Դիլիանա Գայթանջիևան։ Քանզի ես այլևս ոչինչ չունեմ կորցնելու։ Ոստի եւ շարունակելու եմ անել այն, ինչ անում էի ոչ այդ, այսինքն նոր բացահայտումներ հանել ջրի երես։ Այդ թվում Դահեշ ահաբեկչական խմբավորմանը Բաքվից կատարվող զենք ու զինամթերքի մատակարարումների մասին։ Բուլղարացի լրագրողի հավաստմամբ աշխատանքից ազատվելու հանգամանքը չի արգելակի իր հետաքննությունը եւ միևնույն է ինքը կթրջի Սիրիա նոր նյութերի որանման։